Ons is in hierdie week besig met ons tema rondom eenvoud. <clears throat> En ek dink as ons praat oor eenvoud, dan is dit ook reg dat ons praat oor hoe ons lewe. Mense kan rondom eenvoud praat rondom jou geestelike lewe en en hoe jy goed doen, maar tog is dit ook belangrik dat ons praat oor hoe ons lewe. En ons almal weet vandag dat die aarde onder geweldige druk is. Ek wil vanaand begin deur vir julle 'n lied te lees wat Nathaniel geskryf het en wat vir my eintlik die hartklop van moeder aarde so baie mooi verwoord. Hy skryf iewers klink die ekko nog 'n skoot uit 'n geweer. Iewers vlug daar diere en 'n groot boom val neer. Iewers in die verte word daar nog 'n stad gebou. Iewers vaar 'n vragskip oor die see se laaste blou. En iewers onder alles sug moeder aarde swaar. Sy kyk oor haar skouer. Sy tel nog 'n jaar. Sy dink aan toe sy jonk was. En mooi en sonder pyn. Maar nou is dinge anders sy voel die lewe verdwyn. Sy vryf haar moe bene. Sy het 'n lang pad geloop. Sy wonder oor haar kinders. Dis haar heel laaste hoop. Sy vou haar hande saam soos 'n eensaam gebed. Hoe wanneer gaan ons leer? Dis al wat ons het. Moeder Aarde dra haar om. Hy die son se ergste brand. En sy droom van digte woude en haar oë waai vol sand. Sy soek na haar kinders. Maar hulle dans nou met musiek langs duisend vel riviere, langs berge van plastiek. Ek hoop jy het vanaand iets beleef van dit waarmee ons moet praat vanaand oor die aarde en ook hoe ons dit moet oppas en hoe ons daarna moet kyk. Maar kom ons staan eers stil by die woord van die Here en hoor wat het God vir ons daaroor gesê en ons het so mooi vanaand ook gesing Psalm 8. Ek wil vir julle lees uit Psalm 24 en dan 'n gedeelte uit Genesis uit. Dit is drie kort verse wat ons vanaand by gaan stil staan, maar wat vir ons aanraak by hierdie tema van hoe moet ons kyk na die aarde? Psalm 24 sê die aarde en alles wat daarop is. Die wêreld en wat daar en die wat daar woon, alles behoort aan die Here, want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en dit stewig gevestig in die waters. Die aarde en alles daarop, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan die Here. Maar nou het God in sy groot raadsplan besluit dat hierdie groot pragtige skepping van hom, hierdie hierdie juweel wat hy geskep het, dat hy dit in die mense hande kom gee om vir hom op te pas en vir hom na te kyk. En dit lees ons dan in Genesis. Genesis 1 vers 27 God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die wat op die aarde kruip." En hier hoor ons baie duidelike gedagte dat heers oor die diere, heers oor die aarde. En die laaste teks Genesis 2 vers 15. Die Here God het die mens in die tuin laat woon en hom om dit te bewerk en op te pas. Om dit te bewerk en op te pas. Wat was die Here se plan toe hy gesê het vir die mens: "Laat julle heers oor die aarde" en dan die laaste deel pas dit op, bewerk dit en pas dit op. As ons die skepingsverhaal lees, leer ons dat wanneer God geskep het, het hy dit goed geskep. Elke keer as hy iets geskep het, dan het hy gesien dit was goed. Met ander woorde ons kan sê na sy skepingswerk kan ons praat van 'n meesterstuk wat hy bymekaar gesit het. En dan was dit in sy plan dat die mens hierdie meesterstuk moet oppas en daarna moet kyk. God se bedoeling met die skepping van die hemel en die aarde was dan ook juis dat dit 'n tuiste sal wees waar mens, plant en dier kan woon dat dit 'n veilige tuiste kan wees waar ons almal kan leef en kan woon. Die plan was natuurlik dat die mens na die aarde sou kyk en dat die aarde dan vir die mense sou sorg. Dit nou, sou daar was amper hierdie wisselwerking. Die mens kyk na die aarde en die aarde sal sorg vir die mens. Maar hierdie opdrag het iewers te skeef geloop. Iewers het daar iets verkeerd gegaan. En dan kan ons miskien vra maar wat wat het fout gegaan? Waar het die fout dan nou uitgekom? Nou dokter Ernst Konradi het ehm, 'n um, hele paar antwoorde gegee oor hy het ook 'n hele paar artikels daaroor geskryf onder andere in sy boek Rus vir die hele aarde sê hy dat dit jy kan dit vir baie deure gooi. Hoekom lyk die aarde so soos ons wat is nou? Dit kan tegnologie wees, dit kan industriële revolusie wees. Dit kan ons kapitalistiese ekonomie wees. Dit kan die wetenskap wees, dit kan die tegnologie wees. Hy sê maar ons moet tog by ons as mense kom stil staan en vra het ons nie dalk God se boodskap verkeerd verstaan nie? Of het ons nie dalk God se opdrag verkeerd verstaan nie? Het ons dit nie dalk skeef getrek nie? En dan gee hy drie moontlikhede wat hoe ons as mens hierdie opdrag kan verstaan. En die eerste een is die heers en die onderwerp model. Waar hy sê dis wat ons nou vanaand gelees het waar hy gesê het heers oor die aarde. En ons as mens het gedink Ons is aangestel as heersers, as 'n beheer, as die aarde is ons sin. Ons kan amper maak daarmee wat ons wil. Ons kan leef soos wat ons wil, want dit is aan ons gegee. Ons moet mos heers daaroor. En dan is dan ook die volgende opdrag, ons moet dit onderwerp. Met ander woorde, ons kan ons vingers daar om sit en ons kan dit gebruik vir ons gerief en vir ons gemaak. Die tweede model wat hy sê is die rentmeesterskap model wat in baie kerke as as aanvaarbaar beskou word. En hier en dit is wat ek aan die begin ook gesê het is dat God vir ons hierdie geskenk gegee het om gesê het kyk daarna, pas dit vir my op. Werk dit so dat dit tot voordeel is van julle, maar ook tot voordeel van die aarde. Maar tog as 'n mens hierdie model ook nog hoor en net soos die eerste een, dan staan die mens in die middel. Dan is die mens nog die belangrikste. Die laaste model wat waarskynlik seker die een is waarna ons moet streef is die oikos model. Nou oikos is 'n Griekse woord vir huisgesin. En in 'n huisgesin werk dit mos so dat nie een is baie belangriker as ander nie. Nie een kry al die voordele nie. Nie net die pa kry al die kos en die ma kry al die geld en die kinders eh, kan kan niks doen nie. Dit dit trek ons se hele huishouding skeef. Dis mos nie hoe dit werk nie. Alles werk mos saam om dit vir mekaar 'n aangename plek te maak. En hierdie selfe beginsel van 'n huisgesin is wat hoe ons na die aarde ook moet kyk. Dat mens, plant en dier is deel van God se huis en ons moet vir mekaar sorg en ons moet na mekaar kyk sodat almal voordeel daaruit kan kry. Die mens was veronderstel om 'n sensitiewe wisselwerking met die aarde te leef. Sensitief omdat ons sensitief moet wees vir die aarde se behoeftes ook. Maar ongelukkig het ons dit so in 'n materialistiese vorm begin bestuur. En dit is waar die hartseer ingekom het. Hierdie hele mens gesentreerde benadering om te kyk wat kan ons uit die aarde uit kry? Wat kan die aarde vir my bied? Het die hele ding skeef getrek. En ongelukkig is dit nou waar ons dan nou sit met baie baie hartseer. Die aarde is onder geweldige druk. Aanvanklik moet ek sê as 'n mens dalk nie bewus word daarvan nie, dan besef jy dit nie. Maar sodra jy gaan lees oor hierdie goed en jy kyk wat gebeur en wat verslae vir jou sê en mense wat navorsing doen, dan besef jy maar hier is groot dinge wat fout gegaan het die afgelope ruk. So het die World eh, Wildlife Fund bring elke jaar 'n verslag uit. En so het hulle gesê dat vanaf 1960 het gebruik ons 4 maal meer van die aarde se hulpbronne as wat ons kan. En dan skryf hulle ook daarvan af 1980 af. Het ons die hulpbronne so begin opgebrei dat die aarde dit nie meer kan herstel nie. En as ons dink aan natuurlike hulpbronne, dan is dit soos die oppervlakte van die grond, die goeie grond, die die vissery, die bome, die waterverbruik. Ons het dit so begin opgebruik dat die aarde dit nie meer kan herstel nie. En dan sê hy hulle in hulle verslag ook, die koolstofdioksied spoor wat die mense agtergelaat het is 11 keer meer vandag as 1960. 11 keer meer. En dit laat 'n mens dink, maar daar is daar mos iewers 'n groot fout. 'n Man met die naam Dwayne Elgin het so ernstig gevoel oor hierdie saak. Hy het 'n boek geskryf, Voluntary Simplicity. En ons is besig met die eenvoud en hy het spesifiek dan ook daaroor gepraat, hoe moet ons in eenvoud lewe om die aarde te red? Dan skryf hy daar, daar is nie nog 'n aarde nie. Sy's al wat ons het. Ons kan nie spesies wat uitgesterf het weer terugbring nie. Ons kan nie weer die yslaaf van Antarktika vries nie. Ons kan nie weer terugkeer na die klimaat van 100 jaar gelede nie. Waterbronne wat leeg is, kan nie weer opgevul word nie. Die verantwoordelikheid om vir die duisende mense van kos te voorsien op hierdie aarde word net al moeiliker. Omdat ons vir mekaar sê, die hulpbronne wat die aarde vir ons gee, word ongelukkig te vinnig opgebruik. Wat is die groot krisisse? Eerstens, ons weet al van aardverwarming. Ek dink ons het dit al die afgelope ruk baie duidelik ervaar. Ons weet is bewus van die droogtes. Maar nou kan 'n mens die vraag vra hoe hoe ernstig is dit regtig? En ons weet dat die aarde se atmosfeer raak al hoe warmer as gevolg van die osoonlaag wat wat keer dat die hitte kan ontsnap. Maar hoe ernstig is dit? Sommige wetenskaplikes reken dat dit so ernstig is dat ons nie kan terugkeer Ander meen weer dat daar is dalk 'n oplossing, dat ons dit net kan hou tot 1,5 grade wat styg. Maar nou kan jy vir jouself indink. Dink die hele aardbol se se temperatuur styg met 1,5 grade. In plekke soos die woestyne, dit gaan dit 'n enorme verskil maak. In plekke soos Antarktika waar die ys is, gaan dit 'n enorme verskil maak. Boerderygemeenskappe gaan daaronder ly. Dit gaan die reënval beïnvloed. Daarom is dit belangrik dat ons hieraan ook sal aandag gee. En die manier hoe 'n mens dit kan doen is deur te kyk na jou koolstof vrylating en ook waar ons op ander maniere energie kan kry. As net steenkool, miskien wind en sonkrag. Ons het dit tot ons beskikking. Aardverwarming is 'n groot krisis, nog 'n krisis natuurlik water. Ons is nou die Kaap is nou deur 'n groot droogte, maar die hele land is deur 'n groot droogte. En kan weet jy dat daar op die aarde net 3% van die water is wat drinkbaar is? En dat daar duisende mense op die aarde is wat elke dag drinkwater het nie. Hulle daar is net nie. En baie mense gaan dood elke dag omdat hulle nie skoon drinkwater het nie. Ja, daar sê 3% van die water. Maar die probleem met die water is ook is dat die bevolking het so groot geword dat al het die water dieselfde gebly, is die bevolking wat met water kry soveel groter as 'n aantal jare terug. Soos die verslag geskryf het, nog nooit was dit nodig vir die aarde om vir 55 miljoen mense water te gee nie. Maar dit is hoekom dit 'n krisis is. Dan natuurlik ons huishoudelike afval. Dis 'n groot kopseer vir baie munisipaliteite. Want ongelukkig veroorsaak dit, soos die verslag sê, 'n etterwond wat baie nadelig is vir ons atmosfeer en vir ons omgewing. En dit is iets waar ons beslis aandag aan kan gee. En die voorhand liggend is natuurlik dat 'n mens moet kyk na die oorsprong en dit is by ons huishoudings. Dan kom ons by die vraag, wat kan ek doen? Wat kan ek en jy vanaand doen? En miskien moet ons vanaand net vir mekaar sê hierdie is nie net 'n adderkskinde les nie. Hier is nie net vanaand 'n lesing oor 'n krisis van die aarde nie. Hierdie ding is ook 'n ding wat diep gelees in ons verhouding met God. Want die aarde is 'n geskenk wat die Here vir ons gegee het, vir ons as mens. En miskien dink jy vanaand, ag, wat 'n verskil kan ek maak? Elke klein bietjie help. Elke klein bietjie help. En as jy eintlik so daaraan gedink, dink bietjie daaraan, plante en diere het nie eintlik vir ons as mens nodig nie. Dit kan aangaan. Maar ek en jy kan nie leef sonder diere en die plante op die aarde nie. Ons kan nie kan asemhaal nie, ons sal nie kan eet nie, ons sal niks kan doen nie. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons die aarde moet oppas. En jy ken waarskynlik die storie van die seester wat die ou teruggegooi het. En toe het hy gesê vir daai een het dit verskil gemaak. Miskien al begin ek en jy met klein treetjies, kan ons almal saam 'n verskil maak. Dieselfde persoon ja-, Dwayne Elgin het ook die volgende geskryf. As hy nou gevra het, hoe dringend is dit nou dat ons nou iets moet doen? Dan skryf hy: "Die tyd is verby. Alle alle alarms lui oor die hele wêreld met nuus oor klimaatsverstoring en die uitputting van bronne. Die tyd het aangebreek om dramatiese veranderinge te maak in hoe ons leef. As ons vinnig optree, kan ons die ramp in 'n geleentheid verander. En dan skryf hy: "Klein stappies alleen sal nie voldoende wees nie. Ons benodig 'n radikale herontwerp van ons stedelike omgewing en 'n fundamentele hervorming in ons energiestelsels. 'n Meer bewuste verandering in ons energieverbruik is nodig." En ek dink al kan ek en jy net daarby begin om te sê ek is bewus daarvan. Ek is sensitief daarvoor. Ek besef dat die aarde is onderdruk en ek gaan probeer 'n verskil maak. Ons kan nie hierdie probleem net vir die boere en die regering en die nageslag los nie. Ons kan nie dit doen nie. Ek en jy is deel van hierdie stelsel. Ons is deel van die probleem. Ons is deel daarvan en ons moet nou dadelik 'n verskil begin maak. As ons nie 'n groot verskil maak nie, kan ons kinders en die kinders daarna dalk nie meer 'n aardie om op te leef nie. Ons kan eenvoudig nie die planeet net sien as iets wat ons kan gebruik nie. Totdat dit ons voordeel strek nie. Hoe kan ek en jy help? Erken die krisis vanaand. Ek moet nogal sê ek het in die Kaap baie meer bewus geword van van die krisis rondom die ekologie en ons aarde en 'n groter sensitiwiteit beleef. Maar dat ek en jy dit ook nie net sal sien as iets wat ons moet doen nie, maar iets wat wat 'n opdrag is van God, wat hy vanaand vir ons gesê het weer. Wat hy gesê het, ek wil hê julle moet die aarde oppas. So erken die krisis. Verander ons lewensgewoontes. Elkeen van ons weet waar ons dit kan doen. Herwinning, herwinning, herwinning. Dis ons oplossing. En dan om by ons tema aan te pas. Leef eenvoudig. Leef eenvoudig sodat die aarde eenvoudig ook kan voortbestaan. Die bal is in ons hande. Ons kan 'n verskil maak. Mag die Here vir ons 'n sensitiwiteit kweek daarvoor om hierdie kosbare geskenk wat hy vir ons gegee het op te pas. Ek wil vra dat ons kyk na 'n videoklip om dit net vir ons saam te vat. En as ons daarmee klaar is dan gaan ek so 'n paar oomblikke gee dat ons daarom ook dat ons vir die Here dankie sê vir die aarde. Maar ook vir ons help om dit op te pas. Kom ons kyk na die videoklip.